Sveicināti! Šeit Marijaņu tēvs priesteris Dmitrijs. Jau vairākus gadus katru otro pirmdienu Rīgas garīgajā seminārā es lasu lekciju kursu ar nosaukumu Ievads garīgas dzīves teoloģijā. Bet šogad es nolēmu darīt šīs lekcijas pieejamas plašākam klausītāju lokam nekā tikai daži semināristi. Tāpēc arī divreiz mēnesī nolēmu lasīt tās arī mūsu – Daugavpils Jēzus sirds draudzes virtuālā vidē. Tas notiek ceturtdienās vakaros, tomēr ne visiem arī tas ir ērti. Pateicoties Radio Marijā Latvijā pretimnākšanai šo lekciju audio versija var skanēt arī šajā ēterā. Aicinu jūs iedziļināties šajā teoloģijas jomā, kas nav tikai papļāpāšana par garīgam lietām, bet visai nopietna teoloģiska disciplīna. Bet brīdinu, Lekcijas nav ierakstītas studijā, tomēr varbūt tas ir plus, jo būs dzīvākas. Lai svetīga klausīšanās! Labdien! vai precīzāk, labvakar, darbie draugi, un turpinam ar jums, kā jau katru otro ceturtdienu, šo kopīgo tikšanos, šo strīmu, lai mēs varētu iedziļināties garīgas dzīves teoloģijā. Es mēģinu jums pasniegt e, šo priekšmetu, balstoties uz šīs grāmatas, ko biju sagatavojis pāris gadus atpakaļ, uh, un kurā ir ietverti vai kura ir balstīta uz tiem skriptiem, eh, kurus savā laikā biju sagatavojis Rīgas garīgā semināra studentiem. Un šodien mēs ar jums parunāsim par garīgas dzīves um, ekleziālo dimensiju, jeb, ja, lai mēs to varētu par, parformulēt um, skaidrā, skaidrākā valodā, uh, kāda loma ir baznīcai mūsu garīgajā dzīvēm. Bet pirms mēs vispār runāsim par baznīcu garīgai dzīvē, jo no vienas puses šķiet, ka viss ir skaidrs, tomēr eh, arī tāpat kā pašas, pašo šo lekciju sākumā, arī šeit mums jāveic neliela, neliela tāda mm, ekskursija, varētu teikt, eh, baznīcas mācībā vai eh, precīzāk pat būtu pateikt ehm, dogmatiskas Eh, teoloģijas niansēs, eh, kurām es, eh, piedodiet, vienkārši man ļoti grūti šodien noformulēt, jo otrā dienas puse man bija ļoti intensīva, ja pirmā bija mierīga, tad otrā bija diezgan intensīva. Bet katrā ziņā es mēģināšu tagad pamosties un <laughs> jums to visu paskaidrot. Iedziļināsimies dogmatiskas teoloģijas traktatā, kas skar baznīcu, jeb eklezioloģiju, jo, lai atbildēt uz jautājumu, <clears throat> kāds, kāda ir loma baznīcai ehm, katra kristieša dzīvē, eh, vai mūsu garīgai dzīvē ir nepieciešams saprast vispār, kas tas ir tā baznīca. Jo, eh, kā jau ir ar tam baznīcas lietām, eh, it kā šķiet, ka visiem virs ir skaidrs, bet kad pro, mēģini paskaidrot vai prasi paskaidrot, tad neviens nevar paskaidrot. Starp citu, varat šo eksperimentu uztaisīt arī uz saviem draugu prāvestiem, dot viņam uzdevumu, paskaidrot kaut kādu lietu un paskatīties, kā viņš izgrozīsies. Nu, tikai nestā, nestāstiet nevienam, ka es jums tādu padomu esmu devis. Nu, ķersimies pie baznīcas, jo laikam tie, kas vēlējās mm, pieslēgties, jau ir pieslēgušies, tad sāksim. Tātad, garīgas dzīves ekleziālā dimensija. Sāksim ar baznīcas definīciju. Kas tas ir tā baznīca? Eh, šis vārds baznīca, nu, jāsaka, ka latviešu valodā viņš ņem eh, savu izcelsmi no slavu valodām baznīca, jeb vieta, kur pielūdz Dievu, bet ja mēs iedziļināsimies vēl dziļāk un aiziesim vēl tālāk, eh, pievērsīsim uzmanību ebreju valodai, tad um, šis vārds, ebreju vārds kahal, no kura izceļas arī šis jēdziens baznīca, nozīmē E, cilvēku pulcēšanos. Pulcēšanos nu, dažādos, e, dažādo iemeslu dēļ, bet ar laiku e, tas kahal, jeb kopiena vai kopienas sapulcināšana, tika izmantots tieši reliģiskas kopienas pulcināšanas apzīmējumam. Un tāpēc arī, ja mēs runājam par baznīcu tādā pirmātnējā nozīmē, varētu pateikt ļoti vienkārši. Cilvēki, kas ir sapulcējušies kopā, reliģisko motīvu vadīti. Bet, mm, ja mēs paskatīsimies tagad uz pestīšanas vēsturi, tas nozīmē, nu tad kuras tur kopienas patiešām pulcēs, lai godinātu Dievu, un kuras kopienas pulcēs, lai negodinātu Dievu. Tad, ja mēs paņemsim izvēlēto tautu, tad tā pirmotnējā kahal, tā pirmotnējā kopiena, tā ir izvēlēta tauta. Es negribu tagad iedziļināties um, Eh, reliģijas vēsturē, bet tikai gribu minēt, ka izvēlētajā tautā mm, šī viena dieva godināšana tas ir gandrīz izņēmums starp visām pārējām tautām. Jo, protams, ka Eģiptē gadījās tāds um, faraons vārdā Ehnatons, kurš tūkstoš gadu pirms um, izvēlētas tautas um, pirms eh, Kristus, ja, pirms izvēlētās tautas, pirms Kristus. Katrā ziņā tas bija diezgan liels posms starp um, izvēlētās tautas identitātes kristalizāciju un tiešām to monoteismu. Uh, uh, iz, um, ehm, Eģiptes faraons Ehnatons jau mēģināja ieviest viena dieva kultu uh, sa, sev padotajā teritorijā, bet pēc viņa nāves uh, Eh, viņa vārds pat tika izdzēsts no eh, tāfelēm, tika izdzēsts arī no sienām, lai tikai nepieminētu šo faraonu. Jo eh, Eģiptē bija nu, politeisms, jeb daudz dievu, god, daudzu dievu godināšana. Līdz ar to mēs redzam, ka pirmie monoteismā mēģinājumi bija ļoti neveiksmīgi. Bet izvēlētā tautā vēsture gāja mazliet savādāk. Ja sākumā Izrēla, bet izvēlēta tauta, izmantosim šo jēdzienu, eh, bija, bija, bija tāda pārliecība, ka, ok, pastāv daudzi dievi, bet mēs godinam tikai vienu vienīgo, jo viņš ir labāks par visiem, tad laika gaitā izvēlēta tauta nobrieda, faktiski dievs viņu noveda līdz apziņai, ka pastāv, ir, pastāv tikai viens dievs, ka nav tā, ka Izrēlim ir sava tauta, tur finikiešiem sava tauta, e, e sava, savs dievs, piedodiet, uh, Eh, finikiešiem savs dievs, eģiptiešiem savs dievs un tā tālāk un tā tālāk. Izraēlis nobriest līdz domai, līdz idejai, ka ir tikai viens dievs, un viņš ir visas pasaules dievs. Visas tautas ir pakļautas viņam, bet mēs esam viņam vienkārši vistuvāk. Un šo domu jāpatur prātā, jo arī vēlāk, kad veidojas kristiešu kopienas, darbojas tā pati loģika, bet par to mēs runāsim bišķiņ vēlāk. Tātad izvēlēta tauta Eh, kad sapulcējas kopā, tas bija kahal, jeb, eh, ja mēs izmantosim grieķu vārdu eklezija, jeb baznīca, šī pirmotnējā nozīmē. Mēs varētu pateikt, tā bija prabaznīca, ja, jeb pirmotnējā. Bet, kad atnāk Kristus, kad notiek paskas notikumi, kad faktiski notiek cilvēces pestīšanas mm, darbs, veidojas jauna kopiena, kuru nevelti sauc par jauno Izrēli. Tie ir cilvēki, kas pulcējās ne tikai ap vienu dievu, bet arī ap Kristu, eh, pulcējas pirmkārt ap vienu dievu, kas ir trīsvienība, un ap pestīšanu, ko dāvā Kristus, ap paskas notikumiem. Un eh, no tā laika eh, vecā izvēlētās tautas funkcija attiecībā uz pasauli, attiecībā uz atklāsmi faktiski beidzās. Ja, viņu misija pasaulē beidzās ar Kristus atnākšanu. Un sāk pulcēties cita tauta, cita izvēlēta tauta, tie, kas ieticēja Jēzum Kristum. Un viņi sauc sevi par baznīcu, viņi sauc sevi par eklezijā, ja, par to kopienu, kas pulcēs kopā, lai mm, pirmam kārtām būtu tuvu Dievam, būtu arī tuvu viens otram, bet arī pasaulē sludinātu e, eh, pestīšanas vēsti. Un vēl viena lieta, kur es gribētu pievērst uzmanību, tas ir tas, ka, mm, ja mēs paskatīsimies uz citām reliģijām, atšķirība no kristietības, šis misionāru darbs gandrīz bija nepazīstams. Protams, bija izņēmumi un mm, dažādu reliģiju pārstāvji mēģināja taisīt tādu, mm, es negribu teikt evangelizāciju, jo tas nav tas jēdziens, bet uh, veicināt kaut kādas misijas starp citām tautām, lai sludinātu viņiem uh, savu reliģiju. Jā, nu, šeit mēs varam runāt par islāmu, kas izplatījās. Jā, noteikti, ja nebūtu šī misionāra gara, tad islāms neizplatītos, bet islāms sāk izplatīties jau 6. un 7. gadsimtā. Jā, 7. gadsimta īpaši, jo līdz 7. gadsimtam islāms nepastāvēja. Bet uh, starp tā laika reliģijām kristietība uh, izdomā kaut ko nu, pilnīgi interesantu un jaunu. Tas ir mācīt citus, kā ticēt, e, evangelizēt, respektīvi. Jā, un tieši tāpēc arī kristietība no nelielas kopienas e, nepaiet ne 400 gadi, paiet pat mazāk, un kristietība kļūst par Romas impērijas legālo religiju, un ar laiku, dažu, da, pēc dažiem gadu desmitiem, arī par uh, valsts reliģiju, kas ļoti interesanti. Tas pilnīgi uh, Ehm, nu, neliels laika posms, kad kaut kāda reliģija faktiski izsit projām arī visas pārējās. Un mēs runājam par kristietību kā par kristiešu kopienu, eh, kas pulcējas reliģisko mm, uzskatu dēļ, reliģiska iemesla dēļ. Un tagad mēģināsim pēc šī ievada, es saprotu, ka tas ir mazliet haotisks, jo es neesmu, <laughs> neesmu labā kondīcijā, bet Mēģināsim tagad aiziet līdz definīcijai, jo šī definīcija būs ļoti svarīga. Tātad vissvarīgāk ir tā teoloģiskā izpratne par baznīcu. Kas tas ir tad? Baznīca. Baznīca tas ir tā ir kopiena, kas vieno cilvēkus, kurus sapulcinājuši Jēzus apstuļi no visām tautām un no visiem laikiem, kas ir svarīgi, un kuri ir apvienoti ar mērķi būt vienoti Dievā Šī definīcija ir ārkārtīgi svarīga tieši tāpēc, ka tajā faktiski ir iekļauti tādi pamata elementi. Es negribu teikt konstitutīvie, jo par tiem konstitutīviem mēs runāsim vēl mazliet vēlāk, bet tie pamata elementi, ka te ir kopiena, kas, ko, ka, ko ir apvienojuši apstuļi un apstuļu pēcnācēji attiecīgi, kas eh, vieno cilvēkus no visām tautām, redziet, nav kaut kāda ekskluzivisma no visām tautām un arī no visiem laikiem. Ja? Šī kopiena, šai kopienai ir jāpastāv arī līdz laiku beigām. Un viņi nu, ir apvienoti ar konkrētu mērķi. Nevis tikai labu darbu darīšana, nevis evangelizācija, nevis e, baznīcas uzkopšana vai kaut kādu, e, kaut kādu pasākumu mm, veidošana vai piedalīšanās kaut kādā pasākumā, bet ar mērķi būt vienoti Dievā Apostoli sapulcina cilvēkus, lai tie būtu vienoti Dievā. Un tas ir tas pamats, ja, ja mēs runājam par baznīcu, kā kristiešu kopi, un tas ir tas pamats, ka mēs, balstoties uz apostoli ticības pieredzes, kuriem bija kontakts ar pašu Kristu, kuri bija paskas notikuma liecinieki un faktiski dalībnieki, viņi apvieno visus, lai mēs arī būtu, ņemtu dalību šajos paskas notikumos. Protams, par tiem mēs runāsim runāsim nevis šajā, bet nākamajā lekcijā, kad runāsim par sakramentālo un liturģisko dimensiju, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka mēs esam baznīca tāpēc, ka mūs faktiski sapulcināja Kristus caur apstuļiem, ar mērķi, lai mēs būtu vienoti Dievā un savā starpā. Un tagad, ja mēs pievērsīsim uzmanību arī Otrā Vatikāna koncila mācībai, tad šeit jāsaka tā, ka baznīcas tā būtiska funkcija, priekš kam viņa vispār pastāv, Tas ir nodrošināt cilvēku vienotību ar Dievu un mūsu savstarpējo vienotību. Tātad baznīca, eh, baznīcas galvenais uzdevums ir būt vienotiem, veidot šo vienotību gan starp mums, gan arī ar Dievu. Ja? Visas pārējās lietas, kas ir baznīcā, viņas, eh, viņam ir jābūt pakārtotam šai vienotībai. Un tāpēc mm, šeit tāds teoloģiskais ieteikums, varētu teikt, no manas puses, uh, Ja mēs uzdodam sev jautājumu, vai kaut kāda lieta, vai kaut kāda iniciatīva, kuru mēs vēlamies veidot baznīcā, vai šī iniciatīva, vai šī darbība kalpo tam, lai vienotu mūs ar Dievu un vienotu mūs savā starpā? Ja jā, tas nozīmē, ka šī iniciatīva iekļaujas baznīcas misijā. Ja nē, tad šajā gadījumā um, ir nopietns iemesls padomāt, vai šī iniciatīva vispār būtu realizējama, vai viņai ir kaut kāda jēga. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Baznīcas mērķis ir vienotība starp cilvēkiem un dievu, mūsu starpā un dievu. Un otrais Vatikāna koncils pat mm, e, dogmatiskajā konstitūcijā par baznīcu, Lumen Gentium, arī saka, ka baznīca ir vienotības zīme un instruments. Vienlaicīgi baznīca zīme apzīmē šo vienotību, bet arī šo vienotību veicina. Bet, ja mēs runājam par baznīcu, kā šīs vienotības instrumentu un šīs vienotības zīmi, mums jāpie, jāpievērš uzmanība arī dažiem, vismaz diviem tādiem svarīgiem aspektiem, kā mēs uztveram baznīcu. Jo no pir pirmām kārtām jāsaka skaidri, ka baznīca ir dievišķa un cilvēciska realitāte. Šīs pasaules robežās. Ja mēs paskatīsimies uz baznīcu, mēs redzēsim, ka baznīcai piemīt tādi paši elementi kā katrai institūcijai. Nu, ir kaut kāda hierarhija, ir kaut kāds teritoriālais sadalījums, ir diecēzes, draudzes, ir uh, kopienu priekšnieki dažādu līmeņu. Kopienu priekšnieki ir prāvesti, ir bīskapi, ir pāvests. Ir kaut kāda mm, institūcija, birokratiskā institūcija, kurus mēs saucam par kuriju, kurus mēs saucam par kuriju vai kurijām. Ja, šis vārds nāk arī no Romas uh, eh, birokratiskās uh, eh, pasaules, uh, kur, uh, kuras, kuras mērķis ir nodrošināt, lai kaut kas funkcionētu, lai šī kopiena funkcionētu, lai šī institūcija funkcionētu. Uh, ir zināmas tiesības, jā, teiksim, kanonisko tiesību kodeks, kas parāda, kam ir kaut kādas tiesības, uh, Ehm, kādi ir arī sodi, ja, jo ir par, pārkāpumi un tā tālāk. Mēs redzam, ka no vienas puses tā ir pilnīgi cilvēciska struktūra, bet lai tas mūs nemaldina, tas viss pastāv tāpēc, ka mēs esam cilvēki un ka šīs pasaules ietvaros mums jābūt kaut kādai kārtībai. Ja, jo tas viss domāts nevis, tas nav mērķis pats sevī. Ja, ja kāds Eh, pēkšņi uzdos sev jautājumu, kāpēc eksistē kūrie, kurie neeksistē, lai barotu birokrātus, kurie neeksistē, lai kāds priesteris varētu nekalpot draudzē, bet sēdēt pie dokumentiem, tos rakstīt, parakstīt un tā tālāk. Kurie ir domāta, lai baznīca kā institūcija funkcionētu, jo šīs pasaules ietvaros tas vienkārši ir nepieciešams. Ja? Kaut arī vienkārša lieta, kā varētu nodrošināt baznīcas funkcionēšanu kaut kādā valstī, uh, iekļaujot to esošā juridiskajā kārtībā, ja nav ar ko runāt, ja, ja nav eh, personu, kas būtu šīs baznīcas vai šīs kopienas pārstāvis. Un tāpēc mums arī ir pāvests, nuncija un visa tā struktūra ļoti sarežģīta, bet vienlaicīgi vajadzīga. Bet tas eksistē tikai tāpēc, ka mēs esam cilvēki, bet saknes ir kaut kur citur. Saknes ir Mēs eh, varētu pateikt, ka bija tāda programma Saknes debesīs, nezinu vai pastāv, bet saknes patiešām ir debesīs. Jo šī baznīcas struktūra ir dievišķīga un cilvēka, cilvēciska vienla, viena, vienlaicīgi, jo eh, tajā klatesošs ir pats kungs. Caur šo institūciju mēs ticam, darbojas pats dievs. Šeit, protams, ir jābūt uzmanīgam ar tādu formulējumu, ja, jo mēs runāsim pēc brīža arī par paklausību, dažus vārdus pateiksim, bet, mm, lai varētu šī dievišķā struktūra funkcionēt, ir nepieciešamas tādas cilvēciskas robežas, ir nepiecieš, nepieciešama cilvēciska struktūra. Mēs to varam salīdzināt ar Jēzus Kristus iemiesošanos. Dieva dēls ir patiešām Dievs, bet lai viņš varētu būt uztverams ar mūsu jūtekļiem, viņam bija nepieciešams pieņemt cilvēcisko miesu, pie, pieņemt cilvēcisko dabu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš iemiesojās. Protams, tas nav vienīgais, jā, jo teoloģiski šeit vēl ir daudz kas būtu te sakāms, bet mūsu kontekstā, lai ar to pietiek. Un pateicoties tam, ka viņš iemiesojās, lai cilvēki varētu viņu redzēt, lai cilvēki varētu viņu pataustīt, lai varētu viņu dzirdēt. Jā, bija nepieciešama arī cilvēciska struktūra ar visu miesu. Eh, Dievs, kurš nav ierobežots, ļauj sevi ierobežot. Un baznīca, tā ir tā pati struktūra. Ja mēs runājam, ka baznīca ir Kristus mistiskā miesa, baznīca Dievs dara to pašu. Bezgalīgais Dievs eh, ļauj sevi ierobežot, lai varētu darboties šajā pasaulē caur šo struktūru. Ja, lai varētu uh, Kristus pestīšanu, ko viņš dāvāja, lai šo pestīšanu varētu uh, realizēt arī šeit un tagad, eh, pateicoties tam, ka eksistē šī iemiesošanās, jeb iemiesnošanās nevis miesā, bet struktūrā. Tieši tāpēc pastāv baznīca. Ja? Tā kā šeit skaidri jāpasaka, ka te ir dievišķa un cilvēciska struktūra vienlaicīgi. Bet, nu, lai nebūtu pārāk garlaicīgi, ir vēl viena lieta, kurai būtu jāpievērš uzmanība. Otrakārt, baznīca ir vienlaicīgi hierarhiska un harizmatiska. Tas ir šīs medaļas otrā puse. Ja mēs runājam, ka baznīca ir cilvēciska struktūra, tad skaidrs, ka tur jābūt kaut kādai hierarhijai, un šī hierarhija mums pastāv. Viņa realizējas ar ordinētiem kalpiem, bet ne tikai. Ja, jo, ja runa par sinodalitāti, šeit arī notiek pašlaik šī, šīs hierarhiskas varas reinterpretācija, bet pagaidām vēl nu, jāpagaida, kamēr tās teoloģiskas idejas nobriedīs. Bet vienlaicīgi tā ir harizmatiskā struktūra jo Dievs davājis savu garu katram cilvēkam, katram baznīcas loceklim. Tas nav tā, ka tikai pāvestam ir tiesības, <clears throat> teiksim, meklēt dieva gribu, bet visi pārējie sēž un neko nedara. Nē, mēs baznīca kā kopiena esam gan atklāsmes adresāts, un tas ir ļoti svarīgi, ka Dievs davāja savu atklāsmi nevis vienam cilvēkam, bet kopienai. Bet no otras puses esam aicināti arī kā kopiena uzdot sev jautājumu, kā būtu labāk dzīvot, dievišķīgāk dzīvot šajā pasaulē. Un no vienas puses mums katram ir savas harizmas, jā, savas dāvanas, bet hierarhijas mm, eh, tāds uzdevums ir palīdzēt šo harizmu atpazīšanā un realizēšanā. Brīžiem eh, mēs sastopamies eh, ar tādu konfliktu baznīcā, jā, ka no vienas puses, un, un īstenībā es atceros, mēs pavisam nesen bijām tādā mm, seminārā, kas mums baznīcā sāp, un eh, es kaut kā intuitīvi, ja eh, es tikai tagad jau attinot šo filmu atpakaļ, intuitīvi tagad vērtējot to, kas tur notika, vērtējot to, kas tur bija runāts, es pēkšņi priekš sevis atklāju, ka mums taču Latvijas baznīcā pastāv baiga sadalīšana eh, uz mēs un viņi, garīdznieki un laji un tas it kā divas pasaules, kuras nu, dažreiz šķērsojas, bet pēc būtības katra ir gandrīz kā autonoma. Ja? Un ka vienai, no š, ka vienai um, pusei ir kaut kādi pārmetumi otrai pusē. Es atru, atceros vienu jautājumu, e, kas man lika domāt, ja? kāpēc uz šo semināru nav ieradušies priesteri. Faktiski tikai trīs bija klātesošie no, no, no visiem, ja? pārējo nebija. Kāpēc priesteri nebija ieradušies un uh, Un man vajadzēja pateikt, ka es nezinu, jo katram priesterim es taču nejautāju. Jā. Varbūt priesteriem ir citas problēmas, kas sāp. Jā. Nezinu, bet katrā ziņā e, šī dihotomija, šis sadalījums, nu, viņš ir skaidri redzams. Un tas, ko es tagad pateikšu, tas ir kā tāds plāksteris, varbūt. Ceru, ka tas būs tāds plāksteris, kas palīdzēs e, mums šo plaisu kaut kāda veida vismaz aizpildīt vai aizlīmēt. Baznīca ir hierarhiska un vienlaicīgi harizmatiskā struktūra, kurā viss ir svarīgi, kurā nav labāko vai sliktāko. Es parasti izmantoju tādu salīdzinājumu vēl no katehēzes laikiem, ka e, automašīna, kas ātri brauc pa ceļiem, nu, piemēram, Ferrari, ja, e, viņa ir laba uz autoceļiem, bet, teiksim, kombains, kas e, vāc labību, tad viņš ir labs tieši uz labības lauka. Un nu, stulbi būtu šīs abas divas mašīnas mainīt vietām. Nu, kombains arī laiku pa laikam brauc pa ceļiem, bet braukt no Daugavpils uz Rīgu ar kombainu nu, nav īpaši laba ideja. Vai izbraukt uz lauku darbiem ar Ferrari, nu tikpat laba ideja. Ja? No otras puses, neviens nevar pateikt, kam kombaini un Ferrari ir vajadzīgāki viena vajadzīgāki par otru. Ja, kā Ferrari ir svarīgāka par kombainu, vai kombains ir svarīgāks par Ferrari. Ir tīpaši, ka laikam pēc cenām ja, šīs abas divas mašīnas ir salīdzin, var salīdzinoši par to pašu summu nopirkt. Mēs vienkārši saprotam, ka uz ceļa labāki Ferrari, uz lauka labāki kombaini. Un nevajag jaukt. Un nevar teikt, ka kaut kas ir svarīgāks par otru. Jo katram ir ielikās Eh, katrai mašīnai savs laiks un savi mērķi. Tāpat arī baznīcā. Nav labākā vai sliktākā aicinājuma vai kalpojuma. Visi ir svarīgi. Un tāpēc eh, nedrīkst runāt, kā tā ir tāda dihotomija, nedrīkst veicināt tādu dihotomiju uz mēs un viņi, garīdznieki un ticīga tauta. Jā, kaut arī, nu, kā jau teicu, laiku pa laikam tas parādās. Jo, eh, ja es varētu pateikt tā, tas varbūt nebūs teoloģiski gluži pareizi, bet lai jūs labāk saprastu, eh, arī būt hierarhijā, tā ir harizma. Eh, arī tā ir dieva dāvana. Dieva dāvana ir ehm, teiksim, būt par vizionāru vai par līderu un veidot kaut kādu kopienu. Bet arī dieva dāvana ir būt par biskupu, kurš verificē šīs kopienas eh, mērķus, kurš, kurš mm, domās par to, kā iekļaut šo kopienu uh, diecēzes struktūrā un tā tālāk. Mēs visi kalpojam šajā baznīcā ar to pašu dāvanu, ko Dievs katram ir mums devis, bet katram ir devis savu. Un būt par hierarhu, tā arī ir dāvana. Mums ir viena problēma, ka gadsimtu gaitā izkristalizējas tāda, tāda nu, negribu teikt sašķelšanās, bet tāda sadalīšana uz um, uz tiem, kas atbildīgie par baznīcu, un tiem, uh, kuri tik uz baznīcu nāk. Ja? Un tas bija vien, nu, izdevīgi kaut kādā vēstures brīdī, ja? jo man nu, tiešām cilvē, parastam cilvēkam tur bija jāstrādā uz lauka, viņam nebija laika domāt par baznīcu, savukārt garīdzniekam bija savas, savas darbi, viņam nebija laika domāt par uh, to, lai strādātu uh, uz lauka. Ja? Bet uh, šodien, kad mēs runājam arī par to sinodalitāti, Šeit atkal un atkal jāatgādina, ka mēs vienādi esam svarīgi baznīcā. Un tāpēc šī struktūra hierarhiski harizmātiska, kāpēc viņa ir vienlaicīgi tāda? Tāpēc, ka katrs no mums šajā baznīcā ir svarīgs. Katram ir savs aicinājums un savs kalpojums. Un to es gribu pasvītrot, lai mēs nedalītos uz mēs un viņi. Ir tikai mēs, nav mēs un viņi baznīcā. Ok, un tagad pēc eh, šī ievada mm, es gribu jūs aicināt tagad pievērst uzmanību četrām baznīcas fundamentālām īpašībām. Es parunāšu par tiem ļoti īsi, bet tas ir svarīgi, lai pieiet pie nākošā temata, eh, lai šo nākošo tēmatu labāk izprast, ir nepieciešams saprast šos četrus baznīcas eh, fundamentālas īpašības. Pirmā Pirmā, otrā, trešā un ceturtā visas četras ir ietvertas eh, ticības apliecinājumā, ko mēs eh, skaitām eh, svētdienās un svētku dienās svētajā misē. Es ticu uz vienu Dievu visvareno tēvu, debesu un zemes radītāju un tā tālāk, vai arī kā tas būs nāko, jaunajā tulkojumā, es ticu vienam Dievam visvarenajam tēvam. Nezinu, kurš no viņiem ir pareizais, man gan patīk vecais, jaunais man patīk mazāk, bet nu neesmu filologs, atstāsim, atstāsim to uh, tiem, kuri orientējas labāk. Bet pievērsīsim uzmanību tiem četriem. Baznīca ir viena, svēta, katoliskā un apustuliskā. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo, lai definētu baznīcu, nepieciešams arī paraugu paskatīties, kādas ir īpašības tai baznīcai. Tātad viņa ir viena. Kristus nav dibinājis katoļus, pareizticīgos protestantus un, un tā tālāk un tā tālāk. Kristus ir vēlējies nodibināt vienu baznīcu. Bet no pašiem kristietības pirmsākumiem šī baznīca, kaut arī viņa bija viena, eh, viņa nebija vienāda visās eh, Romas impērijas daļās. Pietiek atcerēties kaut arī to slaveno, slaveno protams, eh, pēdiņās koncilu Jeruzalemē, kura laikā tika lemts vai pagāniem, uh, Uh, ir jāievēro vecās derības priekšraksti. Ja? Un Jeruzalemes kopienā tika uzskatīts, ka jā, savukārt um, Ellinu, jeb Grieķu kopienās, tika uzskatīts, ka nē, un tas dabi to lobēja apustulis Pāvils, un galu galā pie tā arī nonāca, ka, nu, tomēr e, tie pagāni, kas ienāk kristietībā un kuri neievēroja pirms tam e, Eh, vecās derības mm, priekšrakstus, tad viņam arī tie nav jāievēro arī turpmāk. Atstāsim to novārtā. Ja? Un uh, baznīca risina savus jautājumus tieši tādā veidā, ja? kad pulcējas kopā un uzdot jautājumu, kā būtu labāk, kas veicinātu vienotību, kā jau teicu šīs lekcijas sākumā. Tāpēc Kristus ir vēlējies vienu baznīcu, bet mēs redzam no pirmsākumiem, ka kopienas bija ļoti dažādas, Pāvila kopienas, Jāņa kopienas, kuriem adresēta, adresēta Jāņa evaņģēlijas, adresēts Jāņa evaņģēlijas, Jāņa vēstules, mm, atklāsmes grāmata, eh, Pāvila kopienas, jā, ir Jeruzalemes kopiena, jā, kuru vadīja Jēkabs. Un katrā ziņā šeit ir uh, skaidri jāsaka, ka uh, kristietība bija dažāda ne tikai šodien, viņa bija dažāda no pašiem pirmsākumiem liturģijas ziņā, pasaules redzējuma ziņā. Ja arī teoloģiskas nianses atšķirās, pamatos viss bija vienāds, bet atšķirās cilvēki, atšķirās viņu teoloģiskie uzskati, parādās pirmie strīdi, ja, vai e, Kristus ir Dievs vai viņš nav Dievs. Piemēram, e, ja mēs lasīsim tādu svētā Justīna darbu dialogs ar ebreju Trifonu, mēs e, dzirdēsim ļoti interesantus vārdus, kā e, um, tas uh, autors, dialogējot ar Trifonu, ar to ebreju, uh, viņš viņam saka tā, es ticu, ka Kristus ir pestītājs, bet es arī ticu, ka viņš ir Dievs, bet es to nevaru pierādīt tev. Ja? Viņš mēģina pierādīt ebrejiem, ka um, Kristus ir tas gaidāmais mesija, bet vai viņš ir Dievs, uh, raksta Justīns. Justīns ir pārliecināts, ka jā, bet viņam vēl nav tādu ekleziālo vai dogmatisku argumentu, lai pateiktu, ka viņš arī ir Dievs. Kaut arī intuitīvi Justīns to tam tic. Ja. Vēlāk šī mācība par Jēzus dievišķību uh, izkristalizējās uh, Nikajas koncilā 325. gadā. Tas tika pasludināts, ka viņš ir Dievs un cilvēks, bet pirms tam Ja, pirms tam tas nebija skaidrs. Un katra kopiena skaities, mazliet, eh, skatījās uz šo jautājumu mazliet, sav, mazliet savādāk, ja vispār skatījās. Un ja mēs paskatīsimies uz šodienas baznīcu, mēs varam redzēt arī interesantu lietu, ka katrā valstī ir savas problēmas. Es eh, sinodāla ceļā, mm, sinodāla ceļā eh, laikā, ja, kad mm, mēģināju lasīt kaut kādus dokumentus, kaut kādas atskaites, eh, un kāds laikam bija teicis to, un kaut kur es arī ar to biju sastapies, ka, teiksim, Āzijas bīskapi teica, ka Redziet, Eiropas problēmas eh, mums, mums, mums nav saprotamas Eiropas problēmas. Sieviešu ordinācija, eh, vienzimuma laulības, ja mums Āzija ir pilnīgi citas problēmas. Mēs par šiem jautājumiem nemaz nedomājam, jo viņi mums nav aktuāli, viņi ir pilnīgi citi. Tā kā baznīca, baznīcas dažādība tā ir liela mūsu dāvana. Bet eh, baznīca ir viena ne tāpēc, ka viņa ir unificēta bet tāpēc, ka dažādi cilvēki ar dažādiem teoloģiskiem konceptiem, ar dažādiem dieva attēliem savās galvās un sirdīs, viņi ir vienoti Kristu. Un tāpēc baznīca ir viena. Un Kristus vēlējas vienu baznīcu. Problēma ir tā, ka mūsu dažādi koncepti eh, palika tik stipri, kā mēs vienkārši sašķēlamies. Jā. Pirmā saucamā liela austrumu schizma, 1054. gads, jā, kad austrumu un rietumu baznīcas e, faktiski ekskomunicē viena otru. E, otrā mm, šķelšanās 1517. gads, e, reformācija, jā, kaut arī e, brāļiem protestantiem tas ir liels notikums, e, Eh, priekškatoļiem tas bija arī liels trieciens, jā, bet šeit arī bija iesaistīta politika. Kāds man zvana pie durvīm, bet es nevaru šodien ar vienu runāt, jo es esmu ļoti aizņemts. Eh, tā kā katrā ziņā eh, šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs mm, saprastu, ka Kristus vēlējies vienu baznīcu, un tas, ka mēs esam sašķelti, tā nav, nu, tā ir arī Kristus problēma, bet tā ir mūsu problēma mūsu kasaks, jā, tas ir arī mūsu mm, trūkums, varētu teikt, ka cilvē, cilvēce vai baznīca aizgāja nu mazliet ne pa to, ne pa to ceļu, jo uh, nu, bija jābūt savādāk. Jā, tāpēc mēs tomēr pieņemam, ka baznīca ir viena, bet šī šķelšanās tā ir faktiski rēta uz baznīcas miesas. Nākošais, nākošā baznīcas īpašība - baznīca ir svēta. Uh, no vienas puses tas šķiet kā, kā tāda, nu, joks, ne? bet kāpēc baznīca ir svēta? Baznīca nav svētā tāpēc, ka tajā ir svēti cilvēki. Arī svētie ir, bet no tomēr grēcinieku skaits laikam tomēr ir lielāks. Kaut arī es te sēžu domāju, vai tiešām tā ir. Ļoti ceru, ka tomēr svēto ir vairāk. Bet baznīcas svētums neizriet no tā, ka cilvēki ir svēti. Baznīcas svētums izriet no tā, ka Dievs ir svēts. Dievs dāvina šo svētumu baznīcai. Eh, labs, laba metafora tas ir, mm, ja mēs paskatīsimies uz mēnesi. Eh, mēnesis nespīd pats ar savu gaismu, viņš atstaro saules gaismu, bet pateicoties tam, ka ir šī saules gaisma, eh, mēnesis arī kaut kas tur notiek. Um, neskatoties uz to, ka baznīca, pat e, redziet, atnāca cilvēki un, un, un izjauca manu domu, bet, nu, atgriezīsimies, atgriezīsimies. E, mēs varam redzēt tādu ļoti svarīgu lietu, ka mēnesis arī apgaismo zemi, bet ne ar savu gaismu. Tāpat baznīca, viņa apgaismo šo pasauli, ne, bet nevis ar savu, bet ar dieva svētumu. Tāpēc baznīca ir svēta, tāpēc, ka viņa iesakņota dievā, nevis ar mūsu svētumu. Būtu labi, ja visi būtu svēti, bet nu, tas ir ideāls, līdz kuram mēs nu, noiesim tikai līdz, līdz pasaules beigām, varbūt. Jā. Bet ne, noteikti ne pirms tam. Vēl viens, e, vēl viena baznīcas īpašība - baznīca ir vispārēja, jeb katoliska. Ko tas nozīmē? Grieķu vārds katolikos nozīmē vis, vis, vispārējs, visaptverošs. Un tas ir ļoti svarīgi, ka baznīca nav kaut kāda ekskluzīva kopiena. Viņa nav domāta tikai kaut kādai izvēlētu cilvēku, izvēlētai cilvēku grupai. Baznīca ir domāta visiem. Baznīcas durvis ir atvērtas katram, un Kristus savu pestīšanu dod ne tikai katoļiem, ja, bet vi, vai tikai paristicīgiem, ja, vai tikai uh, Eh, tiem, kas eh, godina Dievu vecajā liturgijā, vai tikai tiem, kas godina Dievu jaunajā liturgijā. Nē, eh, Kristus dāvā savu pestīšanu caur baznīcu visiem. Tieši tāpēc baznīca ir tas misijas gars vai misijas mm, uzdevums, pat varētu teikt, evangelizācijas uzdevums. Jo, ja viņa ir visaptveroša, tad jāmēģina aptvert visus. Ja? Un tāpēc mēs nevaram runāt, ka baznīca ir tikai ekskluzīva kopiena, un lai visi, kas nedomā tā kā mēs, lai viņi dodas projām. Un šeit eh, es godīgi sakot, biju pārsteigts, eh, kad eh, sākās tas ehm, sinodālais ceļš, par kuru daudz savā laikā bija runāts, tagad varbūt mazāk. Un kad bija viens no interesantiem jautājumiem, uh, kā, eh, ko baznīca varētu pateikt neticīgais cilvēks. Un man automatiski, ka katolim iz, izslēdzās tāds, nu, kā lai to pasakā, mm, tas pretestības gars pat faktiski, ja, kā, uh, eh, nu, priekš kam man jāzina neticīga cilvēka viedoklis, priekš kam, ja, jo es esmu ticīgs, tā ir mana kopiena, priekš kam man jājautā kādi cilvēki, kuri šajā kopienā neietilpst. Uh, Bet, ja mēs paskatīsimies no šīs katoliskās perspektīvas, eh, kaut arī cilvēks ir ārpus šīs kopienas, tūlīt mēs runāsim par piedarību, bet tomēr man jāuzzina viņa viedoklis. Ne tāpēc, lai es pielāgotos viņam, bet tāpēc, ka mūsu durvis ir vaļā ja, un katrs var ienākt. Ja. Ne katrs var darīt visu, ko viņš vēlās, tā jau cita lieta, bet katrs var ienākt, katrs var būt eh, šajā baznīcā. Un vēl viens aspekts, eh, fundamentāls aspekts - baznīca ir apustuliskā. Ko tas nozīmē? Mēs esam pieraduši pie tāda, mm, tāda teiciena, ka apustuli ir baznīcas pilāri, ja, ka viņi ir baznīcas pamata, pamatā, ka baznīca ir būvēta uz apustuļu fundamenta. Ja. Tā ir taisnība. Bet kāpēc? Pirmām kārtām. Uh, Jūs nekad neuzdevat sev jautājumu, kāpēc Kristus neko nav rakstījis. Jā, jo vienīgais uh, moments, par kuru mēs zinām, kad Kristus ir kaut ko rakstījis, tas ir ar pirkstu uz zemes vai uz smiltīm, uh, kad pie viņa atveda sievieti, kas tika pieķerta pie, uh, pie laulības pārkāpšanas. Jā. Un, Un, protams, daudzi eksegēti uzdot jautājumu, ko tieši viņš tur, viņš tur bija rakstījis. Daži saka, ka varbūt šo cilvēku grēkus, varbūt vēl kaut ko citu. Mēs patiešām nezinām, ko Jēzus ir rakstījis ar pirkstu uz smilts. Bet noteikti šīs rakstītais nesaglabājās. Ja, atnāca vējš vai pārgāja cilvēki kājām, un to, ko viņš uzrakstīja, palika tikai viņa pašā atmiņā un pārējo liecinieku atmiņā, ka viņš kaut ko tur bija rakstījis bet viņa mācība tika nodota caur apstuļiem. Un e, īstenībā mēs balstāmies uz pirmās apstuļu ticības pieredzes. Un tas ļoti svarīgi atcerēties, ka no vienas puses apstuļi saglabāja atmiņu par Jēzus darbiem, par Jēzus vārdiem, par paskas notikumiem, bet vienlaicīgi viņi šos uh, notikumus interpretēja. Ja, viņi uh, atrada Nu, pat respektīvi svētā gara pamudināti atklāja šajos notikumos dziļāku jēgu. Un tāpēc no vienas puses mums ir pieeja pie vēsturiska Jēzus, bet no otras puses ehm, šajā ticības pieredze ir arī teoloģiskais Jēzus, ja, varētu teikt, ticības Jēzus vai ticības Kristus. Ja, un šeit ir teoloģiska disonance ja, starp vēsturisko un teoloģisko Kristu. Bet katrā ziņā Mēs balstamies uz šīs pirmotnējās apakstuļu pieredzes, kurā sākumā tika nodota mutiski, tā vēlāk tika piefiksēta. Jo evaņģēlīja, ja mēs runājam par visvecāko evaņģēliju, Marka evaņģēliju, tad mēs varam runāt, ka tika, tā, tad, kā tika tā ir tapusi ap 60. gadu pēc Kristus. Tas nozīmē, ka paiet nu vismaz 30 gadi kopš paskas notikumiem, bet par 30 gadiem nu, mēs varam būt noteikti pārliecināti, ka kaut kādas lietas aizmirsās, kaut kādas lietas varbūt tika nodotas neprecīzi. Bet no otras puses mēs ticam, ka par to visu uh, bija nomodās svētais gars, tāpēc nebija problēmu ar to, ka, uh, ka varbūt kaut kas tika sakrupļots. Viss saglabājās tā, kā vēlējies Dievs. Tāda ir mana hipotēze. Jā nomirsim, es Dievam pajautāšu, vai tas saglabājas tā, ka tu vēlējies, kungs, vai tomēr mēs kā baznīca kaut ko izkropļojām. Bet es ticu, ka tomēr um, tas tika nodots tā, kā vajadzētu. Tā kā mēs balstamies uz apstuļu, tas pirmotnējas pieredzes, ko, pa, ko nodeva tālāk apstuļi, apstuļi un viņa mācekļi. Un vēl viena lieta. Um, es domāju, ka vērts par to pateikt tieši šajā vietā Tas ir tāds vārds kā sukcesija, jeb nodošana. Ko tas nozīmē? Mm, pirmie, kuri varēja celebrēt evaharistiju, tie bija apstuļi. Tas jau skaidrs. Bet no apstuļu bija tikai 11, kas to varēja darīt. Tātad nākošie apstuļi, Mātīs vai Pāvils, kas tika ievēlēti vēlāk, nu, tas ir jautājums, kā viņi celebrē šo evaharistiju, mēs to nezinām līdz galam um, viņi jau saņēma šo varu nevis no paša Jēzus, bet no apustuliem. Ja. Vēlāk parādās uh, citi garīdznieki, kuri vēlāk sadalās uz biskupiem un presbiteriem, uh, uz kuriem tiek uzliktas rokas, un šī vara tiek nodota tālāk. Un tā no paudzes uz paudzi, katrā, no katras paudzes uz paudzi tiek nodota šī sukcesija, jeb šī apstuļu mm, priesteriskā vara, nosauksim to tā tehniski, priesteriskā vara tiek nodota no paudzes uz paudzi caur roku uzlikšanu, caur lūkšanu, un faktiski tādā veidā veidojas arī ordinācijas sakraments, kuram mēs šodien zinām ir trīs pakāpes. Bīskaps, kas ir priesterības pilnība, eh, presbiteris, kas ir bīskapa palīgs, kurš arī saliek upurus, un diakons, kurš upuri nesaliek, bet kurš uh, ir ordinēts, lai kalpotu. Nevis saliktu upuri, bet kalpotu upurim. Ja, tā kā šeit ir uh, arī šī sukcesija, kas nāk no apustuliem. Un, protams, ka šeit mēs varam tagad diskutēt, jo pareizticīgo baznīcās pastāv ordinācijas sakraments. Respektīvi, mēs varam pateikt, ka arī viņiem pastāv uh, tā sukcesija no apustuliem. Rudas jautājums, kā tas ir ar protestantu garīdzniekiem, dažādu protestantu baznīcu garīdzniekiem, ja, vai uh, kādam no viņiem tika uzlikta, uzliktas rokas no uh, īsta biskupa, kaut arī ne, nederīgi iesvētīta, vai tomēr nē. Ja, uh, es negribu tagad uh, dirigēt un stāstīt jums par dažām niansēm, jo es pazīstu personīgi nē, bet pazīstu vienu gadījumu, kad kāds kļuva par luterāņu biskupu, bet ļoti vēlējās, un viņam tā teoloģiskā izpratne bija katoliska, viņš vēlējās saņemt ordinācijas Eh, to bīskapa ordināciju no tāda bīskapa, kuram šī sukcesija bijusi būtu simtprocentīga. Ja, un tad viņš aizbrauca uz vienu no valstīm, kur pastāv tās vecu, ka, vecu katoļu kopienas kaut kādas, kur uh, ir bīskapi, kaut arī viņi nav vienotībā ar uh, Romas bīskapu, uh, un kuri šo cilvēku ordinēja, ja, kuri nodeva viņam sukcesi. Un faktiski, kaut arī uh, um, Kaut arī viņš no mūsu redzes punkta, no kanoniskā redzes punkta nederīgi iesvētīts, e, neatļauti iesvētīts, tomēr iesvētīts ir derīgi, ka viņš patiešām ir bīskaps ar visu sukcesiju, kaut arī tas nebūtu atļauts no mūsu kanoniskas e, perspektīvas. Bet katrā ziņā šī sukcesija ir ļoti svarīga, ka pat um, protestanti ar tādu katolisko domāšanu meklē, kur saņemt šo īsto ordināciju. Ja, jo protestantu baznīcās ir mazliet savādāka pieeja, eh, un ja viņi sauc to par ordināciju, šeit paliek jautājums par to sukcesiju. Bet nu, tas ir nianses. Vienkārši, lai jūs zinātu, mm, ka ne viss ir tik vienkārši, kā būtu, kā, kā liekas no nu, pašiem sākumiem. Un tagad mēs ar jums pāriesim pie. Mm, kāpēc man ir rādīt laiku? Tagad mēs pie jums pāriesim pie uh, Vēl vienas, viena temata, pirms pāriesim vispār pie garīgas dzīves, te ir piederība pie baznīcas. Laika mums nav daudz, tāpēc es tagad mēģināšu pātrināt eh, to, ko es vēlos jums pateikt. Uzdosim sev jautājumu. Mm, ja Jēzus Kristus eh, vēlējies dāvāt pestīšanu pasaulē caur baznīcu, īstenot pestīšanu caur baznīcu, tad noteikti eh, mēs varam piekrist uh, svētajam Kipriānam, tas ir 3. gadsimta baznīcas tēvs, kurš teica, ka ārpus baznīcas nav pestīšanas. Kaut arī Kipriāns to bija domājis mazliet savādāk, un viņš uzskatīja, ka, ja gadījumā kāds nav pieņemis kristības sakramentu, viņš pestīts nebūs, tomēr šodien mēs šos viņa vārdus varam mazliet reinterpretēt vai paskatīties uz tiem mazliet no citas perspektīvas. Jo, uh, ja Kristus patiešām dāvā pestīšanu, mēs ticam, ka jā, tad viņš dāvā šo pestīšanu caur baznīcu. Tas nozīmē, ka visi, kas vēlās būt pestīti un būs pestīti, viņam jāpieder pie šīs baznīcas kaut kādā veidā. Un šeit rodas jautājums, jo no vienas puses Dieva gribēja, lai visi būtu pestīti, no otras puses Dievs arī ir realists tāpat kā mēs, un mēs saprotam, ka ne visi būs kristieši un ne visi būs katoļi. Mani vienmēr pārliecina šīs statistikas mm, arguments, jo paskatīsim uz šodienas pasauli. No kristiešu šo, mūsdienu pasauli ir 2,1 miljārds cilvēku, ja? pāri 2 miljārdiem, bet kopā mēs esam pāri 8 miljārdiem. Tā kā 20, 20 pāris procenti ir tikai kristieši, kuri nu, saņēma to kristības sakramentu. Ja mēs runājam par katoļu baznīcu, Mēs esam 1,3 miljardi. Faktiski esam lielāka tāda viengabalaina kristiešu uh, kopiena. Bet nu, tas ir vēl mazāk ja, nekā 20% attiecībā uz visu pasaules populāciju. Un tad rodas jautājums, vai tad visi pārējie nebūs pestīti? Un šeit otrais Vatikāna koncils piedāvā eh, diezgan inter interesantu teoloģisku risinājumu. Man šķiet, ka tas nav tik stulbs. Jā, ka viņš patiešām ir labs uz doto brīdi, tas skaidro šo realitāti, kaut arī nākamās paudzes varbūt skaidros mazliet savādāk. Bet pastāv tādi trīs piederības loki pie baznīcas, un par tiem trim lokiem es jums um, īsumā pastāstīšu. Pirmais, tas piederības loks baz, pie baznīcas, tas ir pilnīgi piederīgi baznīcai. Atcerēsimies, uh, visi kristieši kas ir vienoti vienā ticībā, vienā kultā un vienā hierarhijā, viņus var saukt par katoļiem. Ja? Un, ja, protams, iet runa par vienotību ar Romas bīskapu. Bet pie šīs kopienas, pie šīs grupas pieder faktiski tikai katoļi, kuri neobligāti ir Romas tradīcijas. Jāpasaka skaidri, ka pastāv ap 25 dažādi kultu veidi, ja, ne tikai Romas Romas rīts, bet arī citi, citi rīti, jā, piemēram, austrumu rīts, bizantiešu rīts un, un uh, etiopu rīts un tā tālāk. Uh, un ir katoļi, uh, kuri celebrē dievkalpojumus, celebrē liturgiju savā rītā, bet ir vienotībā ar pāvestu un ir vienoti ar visiem pārējiem katoļiem vienā ticībā. Protams, ir nianses, bet kopā tā ir viena ticība. Un tos mēs varam saukt par plēni inkorporētie, pilnīgi piederīgi pie baznīcas, pilnīgi inkorporēti baznīcā. Bet pastāv arī cilvēki, kas ir saistīti ar baznīcu, konjunkti. Ja? Un tie ir kristieši, kuriem trūkst šos vienotības zīmju. Nu, piemēram, ja mēs paņemsim pareizticīgo baznīcas, tad viņam ir viss tas pats. Ir tā pati ticība, ir tā pati sukcesija, tie paši septiņi sakramenti, bet nav vienotības ar Romas bīskapu. Ja mēs paņemsim kādu no protestantu baznīcas, viņam ir kristības sakraments. Jautājums par citiem sakramentiem paliek atvērts. Jā, šeit dogmatiķi, lai strīdās, vai, vai citi sakramenti tur derīgi vai nav derīgi. Šodien tas nav mūsu obligātais mērķis par to runāt. Um, bet viņi tic, viņam ir tāda pati ticība, protams, ar niansēm, bet nu, līdzīga ticība vismaz. Uh, Viņi pieņem Kristu kā pestītāju, un tas ir pamats īstenībā visam. Eh, viņi nu, tic tam pašam dievam. Ja? Viņiem tie paši svētie raksti, protams, mēs varam runāt par protokanoniskām, deuterokanoniskām grāmatām un tā tālāk. Viņiem ir savādāks kults. Ja? Bet kaut kādas ticības mm, zīmes, ticības sēklas, varētu teikt, arī ir citas konfesijās. Tas nozīmē, ka arī viņi kaut kādā veidā ir pakartoti, ja, saistīti ar viņu Eh, Kristus baznīcu. Ja? Ar to vienu baznīcu. Un ir arī cilvēki, kurus mēs saucam par pakartoti baznīcai, starp citu, jā, šeit ir tas jēdziens vislabāk iedarīgs. Tie ir cilvēki, kas nav kristieši, bet meklē Dievu. Šeit ir cilvēki, kuri Dievu nemaz nav pazinuši, bet meklē kaut ko labo, jā, jo šī intuīcija, ka ir kaut kas vairāk nekā tikai bioloģija un tikai socioloģija. Ja cilvēks no visas sirds meklē Dievu, Arī viņš īstenībā pieder pie baznīcas, kaut arī formāli pie šīs baznīcas, pie Kristus baznīcas viņš nepieder. Un šeit mēs nonākam pie ļoti svarīga formulējuma. Pastāv jēdziens Kristus baznīca un pastāv jēdziens katoļu baznīca. Vai tas ir viens un tas pats? Un šeit atbildi ir nē, tas nav viens un tas pats. Kristus baznīca tā ir tā viena baznīca, ko vēlējās Kristus, bet katoļu baznīca tas ir Kristus baznīcas realizācija. Uh, un mēs ticam, ka katoļi, protams, ka katras kon, ka citas konfesijas pārstāvis pateiks, ka viņi ir īstā Kristus baznīca, un šeit īstenībā šo strīdu nav iespējams atrisināt. Bet, nu, tā kā mēs esam katoļi, paliekam uh, katoliskajā paradigmā. Um, Kristus baznīca visā savā pilnībā realizējas katoļu baznīcā. Bet Kristus viena baznīca, kaut arī nepilnīgi, realizējās arī citur. Tas nozīmē, ka šīs redzamas robežas, ja, tas ir um, tie, kas pilnīgi pieder pie baznīcas. Bet ir arī baznīcas neredzamas robežas, kuras ir plašākas. Ja? Un tāpēc eh, mēs šeit, mēs, šeit, mēs, šeit, mēs šeit arī runājam par to, ka baznīca ir katoliskā, ja, jo viņa ir visaptveroša. Tā viņa aptver visus. Respektīvi, varētu pateikt tā, ja budists nomirst un e, nostājas Dieva priekšā, un viņš pēkšņi uzzina, ka viņš ir atpestīts ne tāpēc, ka viņš veicina, veic, veica šos budistu prakses, jā, reliģiskās, bet tāpēc, ka Kristus viņam dāvāja pestīšanu, un viņam būs liels pārsteigums tā varētu vienkārši tā varbūt metaforiski paskaidrot, kā tas viss notiek. Bet, nu, darbie draugi, laiks skrien, un mums vienkārši jāparunā arī par pārējām lietām. Nu, ķersimies galu galā tagad pie mūsu garīgas dzīves. Redziet, lielāko šīs lekcijas daļu eh, es veltīju tieši tam, lai skaidrotu par baznīcu, jo bez skaidrs, skaidras izpratnes, kāda ir baznīca un kas ir baznīca, nav iespējams atdot atbildi uz jautājumu, bet uh, um, kādu funkciju pilda baznīca mūsu garīgai dzīvē. Es jau teicu, ka pestīšana tiek dota tikai caur baznīcu. Līdz ar to katra garīga dzīve tik un tā notiek baznīcā vai baznīcas kontekstā. Pat ja cilvēks to neapzinās, pat ja cilvēks atrodas ārpus baznīcas redzamām robežām, bet viņa garīga dzīve tik un tā notiek baznīcā, jo baznīca vieno cilvēci ar Dievu. Ja, un šeit ir tas, tā, tā būtība, ja, tas ir tas pamats. Ja, ja mēs piekopjam garīgo dzīvi, ja mēs domājam par kaut ko garīgo, tad vienmēr tas notiek baznīcas kontekstā. Un tāpēc pirmām kārtām cilvēks, ja viņš meklē Dievu, ja, un e, Dievs iziet pretī cilvēkam, ja, tad šī sastapšanās e, vienmēr ir eklezioloģiska Ja, viņa vienmēr ir baznīciskā, varētu teikt. Bet mm, no otras puses ja, uh, ir, vēl viena, ir vēl viena svarīga nianse. Uh, cilvēks, kurš gūst kaut kādu garīgu pieredzi, ja, uh, ja šī pieredze īstenojas, kā jau teicu, viņa īstenojas tik un tā baznīcā, mēs varam izmantot iepriekšēju kristiešu pieredzi. Ja, jo, redziet, es vienmēr par to stāstu, bet uh, Kaut arī parasti es to stāstu tādas dogmatikas kontekstā, bet arī garīgas dzīves kontekstā mēs varam runāt par to pašu. Jo eh, jau pa 2000 gadiem eh, baznīca bija visādu divainību papilnam. Un uz ļoti daudziem, eh, daudzām problēmām, uz ļoti daudzām lietām baznīca jau ir atbildē. Ja? Nu, ok, došu piemēru. Pirmais, kas man nāk prātā, tas ir tā saucami meseliāņi, ja, par kuriem mēs jau bijām runājuši. Meseliāņi, tā bija Sīrijas kopiena, kuri uzskatīja, ja es jūtos labi, tas nozīmē, ka man ir klāts svētais gars, bet ja es jūtos slikti, tas nozīmē, ka Dievs no nu, man ir pametis. Tas nozīmē, ka viņi izdarīja tādu vienu kļūdu, viņi uztaisīja, identificēja savu emocionālo stāvokli ar Dieva klātbūtni. Faktiski Tā ir taisnība, ka Dieva klātbūtne var atspoguļoties mūsu jūtās un emocijās, bet tas nenozīmē, ka mūsu jūtas un emocijas tas ir vienīgais indikators, kas parādīs Dieva klātbūtni. Un šie mesaļāņi, kā, kā kopiena šo mesaļāņu idejas tika izvērtētas, starp citu, tam kalpo hierarhija, un tika, pie, tika atzītas par tomēr nu, nu, nepietiekami ortodoksālām, tika atzītas par nu, nepareizām. Ja? Un šeit hierarhija labi nospēlēja savu lomu. Un tāpēc, ja šodien kāds man pēkšņi pateiks, es jūtos labi, tas nozīmē, ka Dievs ir ar mani, un ja es jūtos slikti, tas nozīmē, ka Dievs man ir pametis, un šajā gadījumā es vairs neizdarīšu tādu kļūdu, kā pateikšu, ka, nu jā, jā, tava, tavas emocijas tev pasaka visu, viņas nepasaka visu. Jā, ka mēs, kad mēs runājam par jūtām un emocijām, varat paskatīties, tas jau par to jau bija runa, tāpēc negribas atkārtoties. Tā kā baznīca balstās uz iepriekšējo kristiešu pieredzes, un mēs baznīcā esot varam verificēt savu pieredzi. Pirmkārt, salīdzinot to ar iepriekšējo paudžu pieredzi, un otram kārtām lūdzot hierarhiju palīdzēt man atpazīt. Ja, jo tomēr nu, visbiežāk teologi tie ir garīdznieki, bet nevienmēr. Ja, un, uh, jāatzīst, ka ir labāki teologi par priesteriem, uh, un ir priesteri, kas ir ļoti švaki teoloģijā, un tas ir pārmetums, tiešā veida pārmetums. Ehm, kāds var apvainoties, bet nu, tas būtu viņu problēma. Katrā ziņā baznīcā garīga dzīve vienmēr notiek šajā kontekstā un nekāda citā. Baznīca attiecību cilvēku pilda tādu trīskāršo funkciju vai trīskāršo misiju – Tas arī tā ir tā lieta, kura varbūt daudziem no jums jau ir pazīstama, varbūt tas būs atkārtojums, bet ļoti īsi atkārtosim. Tā ir pravietiska funkcija, priesteriska un karaliskā. Pravietiska funkcija nozīmē, ko tas nozīmē, tā pravietiskā funkcija. Neiet runa, ka mēs tagad pravietojam. Iet runa par to, ka mēs saglabājam ticības depozītu, kā baznīca, un mēs visi to saglabājam. Nav tā kā pāvis tikai to saglabā. Visi mēs to saglabājam, tas ir viena lieta Un otra lieta, eh, mēs arī balstoties uz šīs ticības depozīta, mēģinam atrast atbildes uz jautājumiem, eh, kas mums ir svarīgi, kas rodas mūsdienu kontekstā. Ja? Slavenais piemērs, ko es visur pielietoju, apustulis Pāvils nedeva atbildi, vai klonēt cilvēkus tas ir labi vai slikti. Bet šodienas eh, tehnoloģiju laikmetā mums šis jautājums jau ir aktuāls un mums jāuzdod atbild, jāuzdod jautājums un jāmēģina atrast atbildi uz šo jautājumu. Vai cilvēka klonēšana ir morāli pieļaujama? Un redziet, šeit, nodarbo, šeit mēs nodarbojamies tieši īstenojot šo pravietisko funkciju. Otrā funkcija ir priesteriskā. Mēs runāsim e, nākošajā reizē ar jums par e, garīgas dzīves to te, e, liturgisko un sakramentālo dimensiju, bet šeit tikai ieminēšu, ka uh, Priesteriskā funkcija nozīmē, ka baznīca svētdara cilvēkus, ļauj viņam piedzīvot dieva klātbūtni arī caur sakramentiem, caur liturgiju. Un eh, karaliskā funkcija. Tas nozīmē, ka karaliskā funkcija, protams, karalis mums automātiski asociējas ar monarhiju, ar valdīšanu un tā tālāk, bet baznīcas eh, valdīšana vai vara tiek uztverta kā kalpojums. Tas nozīmē, ka es kalpoju kā garīdznieks. Ka Šeit man arī ļoti patīk viena metāfora, kuru es atzīšos pats izdomāju, bet man tā ļoti patīk. Kad es eju uz restorānu, mēs redzam, ka oficiantam ir lielākas tiesības šajā restorānā nekā man. Viņš var aiziet uz virtuvi, viņam ir piekļuve pie kases. Ja, viņš, teiksim, Latvijā tas varbūt mazāk populārs, bet Itālijā, ja tu atnāc uz restorānu, tev vēl arī oficiants norāda vietu. Ja, tu nevari izvēlēties brīvi. Ja, un brīžiem ir tā, ka tev jāuzgaida pie durvīm, kamēr oficiants pienāks un pateiks, lūdzu, aicinu jūs uz šejieni. Mēs redzam, ka viņam ir lielākas tiesības, bet oficiants eh, tajā restorānā viņš kalpo. Viņš nav tas, kurš valda par klientu. Viņš ir domāts tam dēļ, lai klientam būtu ērtāk, lai viņam pakalpotu. Tāda ir hierarhijas funkcija un tāda ir kalpošanas funkcija baznīcā. Un tāpēc baznīca ir karaliska, lai pakalpot katram no mums. Piemēram, es kā priesteris izmantoju prāvesta kalpojumu, ja, jo man ir, mana draudze ir prāvests. Es izmantoju klostera priekšnieka kalpojumu, jo man ir savs klostera priekšnieks. Es izmantoju biskupa kalpojumu, ja, jo es kalpoju kaut kādā konkrēta diecezē, un es izmantoju pāvesta kalpojumu, ja, jo es lasu dokumentus, kurus viņš man adresē, es palasu uh, viņa izteicienus, ja es varu, varu ar viņ, viņam kaut kādā veidā nepiekrist, varu iekšēji diskutēt, jo uh, Arēji viņš ar mani visticamāk nediskutēs, jo viņš ir tālu, bet es izmantoju šo kalpojumu savai garīgai izaugsmēji. Ja? Protams, arī ja es kaut kam nepiekrītu, tas arī uh, iemesls uzdot sev jautājumus un meklēt atbildes uz tiem. Ja? Nevis dusmoties uz pāvestu, ka viņš neveikli kaut ko tur pateica, bet uzdot jautājumu, bet, okay, ko viņš domāja par to, uh, ar, ar to, vai viņš pareizi to pateica, kāds ir šis uh, izteiciena rangs, jā, tas arī ļoti svarīgi, un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā šeit šī karaliskā funkcija, šī funkcija būtu pareizi jāsaprot. Respektīvi, gariznieki ir kā oficianti restorānos, ne vairāk. Ok, un tagad, mm, jau tuvojoties noslēgumam, es gribu pievērst uzmanību vēl vienai lietai, kāpēc baznīca ir garīgas dzīves māte, jo Pie baznīcas pieder taču ne tikai tie, kas vēl dzīvi, bet pie baznīcas pieder arī tie, kas jau ir mūžībā. Un mēs to saucam par svēto sadraudzību. E, vecajos katehismos mēs vēl satiksim tādus, tādu sadalījumu, ka ir baznīca, kas cīnās, tas ir tie, kas vēl dzīvi, cīnās ar grēku, ar kārdinājumiem un tā tālāk. Ir baznīca, kas cieš, e, respektīvi tie, kas cieš šķīstītavā, un baznīca, kas triumfē. Ja, tie, kas jau ir atpestītie, nu, protams, tie, kas Ellē jau neietilpst, protams, pats par sevi, jo viņi paši atteicās. Bet nu, par Elli mēs tagad nerunāsim. Tas arī ļoti svarīgs temats, bet ļoti pilnīgi atsevišķs no mūsdienu, no mūsdienu tematikas. Bet katrā ziņā garīgajai dzīvē ir svarīga arī šis, šo svēto sadraudzība. Un šie, šo svēto sadraudzību mēs varam paskatīties uz to realitāti uh, no divām perspektīvām. Pateikt, sāksim ar to pirmo. Tā ir lūkšana par mirušajiem. Mēs ticam, ka viņi dzīvo, mēs ticam, ka viņi ir tur. Un no tā izriet ļoti svarīga lieta, ka mūsu savstarpējā mīlestība pastāv. Un es bērēs vienmēr par to atgādinu, ka viņi ir aizgājuši, bet viņi nav aizgājuši uz nekurieni. Viņi ir kaut kur, viņi ir tajā realitātes pusē. Līdz ar to mēs viņus mīlam, un mēs par viņiem lūdzamies, bet arī viņi mūs mīl un viņi par mums lūdzās. Un šeit notiek šī savstarpējā mīlestība starp mums un tiem, eh, kas jau ir tajā pusē. Un, eh, protams, ka šeit var uzdot jautājumu tagad, nu jā, bet ja kāds nav atpestīts, vai ir, mēs nezinām, kas ir atpestīts un kas nav atpestīts, un tāpēc, tāpēc aiz mīlestības ir pienākums lūgt, lūgties par visiem. Arī par Hitleru, starp citu, arī būtu jāpalūdzās Polpotu un Stalinu un pārējiem. Ne tāpēc, ka uh, mēs esam pārliecināti, ka viņa tur ellē. Mēs patiešām nezinām. Ja? Un tāpēc mīlestība ir, mūsu mīlestība ir pāri visam, bet šeit tas ne, neatceļ taisnīguma principu. Ja? Šeit arī jāatcerās, ka tas neatceļ taisnīguma principu. Katrā ziņā mūsu lūkšana par mirušajiem, tas ir, tā ir mūsu mīlestības izpausme un pārliecība par to, ka viņi mīl mūs no turienes. Bet Ir arī svēto kults, un katoļu baznīcai to pārmet eh, nu, ļoti bieži, jā, ka mēs eh, it kā no, noliekam dievu malā un ir svēto kults. Un jāatzīst, jāatzīst ka kaut kas šajā svētu, svēto kultā no tādas, mm, negribu teikt no elgdevības, bet no uh, eh, politeisma gan jau ir. Jā, jo mēs runājam, ka teiksim, šis svētais ir tādu aizbildnis, šis svētais ir tādu aizbildnis. Uh, vai svētais blāzējs ir aizbildnis pret kaklas sāpēm un tā tālāk. Ja. Šeit, protams, mēs, mēs varam redzēt šīs, šī, šo pagānisma elementu, kas tika integrēts kristietībā, bet ne par to iet runa. Ja, tas ir tikai tas blakus efekts īstenībā. Ja. Galvenais svēto kultā ir tas, ka svētie izpildā divkaršo funkciju attiecību uz mums – Viņi mums kalpo kā piemērs, un viņi ir mūsu aizbildņi. Tas nozīmē, ko nozīmē piemērs? Skatoties uz svēto piemēru, piemēriem, uz viņu dzīves eh, piemēriem, mēs atklājam, ka ir iespējams mīlēt Dievu un ir iespējams dzīvot svēti. Un otra lieta - viņi lūdzās par mums. Faktiski mēs varētu teikt, kad mēs lūdzam Dievu, viņi lūdzās par mums un ar mums. Ja? Mēs nelūdzam, redziet, šeit ir ļoti svarīgi atcerēties, ka mēs cienam svētus, ja? mums ir cieņa pret viņiem, bet godu mēs atdodam tikai Dievam. Nav tā, ka mēs atdodam godu svētajiem. Gods pienāk, pienākas tikai Dievam. Svētajiem cieņa, jo viņi ir nu, izdzīvojuši savu dzīvi cienīgi, savu dzīvi cienīgi un ir atzīti par svētiem arī kanoniskā veidā. Jā, faktiski, kad izgāja viss tas beatifikācijas vai kanonizācijas process. Un, protams, šeit ir svarīgi atcerēties, ka teoloģiski par svētajiem mēs varam nosaukt visus, kas ir atpestīti, bet kanoniski par svētajiem mēs varam nosaukt tikai tos, kuri ir atzīti par cienīgiem, lai viņus godinātu baznīca. Viņi ierakstīti kalendārā, viņiem ir sava diena, viņiem ir sava lūkšana, misālē un tā tālāk. Tā kā mūsu cieņa pret svētajiem – Eh, tas ir drīzāk eh, skaidrojama, pateiksim tā, solidaritātes mm, kategorijās, savstarpējas mīlestības un solidaritātes kategorijās. Un tikai tā, jā, nevis dieva aizvietotais vai nedod dievs vēl pateikt, ka svētie ir starpnieki. Jā. Neviens svētais nav starpnieks. Eh, mums ir kontakts ar dievu tiešie, tiešais, jā. mums nav vajadzīgi starpnieki caur Kristu mums ir pilnīga pieeja pie Dieva, pie Tēva, jā, pie visas trīsvienības. Bet svētie, tie ir tādi, kuri, nu, eh, ja mēs, eh, man ļoti patīk šis salīdzinājums, ja notiek sporta sacensības, jā, un es skrienu ātri, jā, un mani uzmundrina ne tikai tas, ka man ir spēks, bet arī tas, ka no trībīniem kliedz skrien, skrien, malacis, jā, tāda šis atbalsts, jā, un viņi ir tie, kas Eh, jūt mums līdzi, viņi ir mūsu līdzjūtēji, varētu tā pateikt. Ja? Un tāpēc arī šo svēto kults ir svarīgs. Tāpat tikai tādās, varbūt mazliet augstākā līmenī, mēs varam runāt arī par jaunavas Marijas godināšanu. Neiet runa par to, ka Marija aizeno ar sevi Dievu. Un jāsaka, ka brīžiem nu, ir tā problēma, ka uh, sava dievbībā nu, cilvēki tā kā sāk pielūgt dievmāti. Bet uh, eh, manā skatījumā tas nav, tas nav tāpēc, ka mēs, eh, kā, kādam ir kaut kāda ļauna griba ja, ieviest vēl kaut kādu dievieti kristietībā. Iet ja runa par tādu vienkārši teoloģisko um, ehm, nesagatavotību, vienlaicīgi ar tādu spontānu mīlestību. Ja, un redziet, um, nu tas brīžiem atkal to var salīdzināt ar tādu metaforu, kad jaunais cilvēks ir iemīlējies tad viņš savas meitenes, kurus, kuru viņš ļoti mīl, viņš ir baigi neveikls. Ja? Viņš tur pakrīst un viņš tur um, to rozi viņa atnes, bet rozi ir salauzta trīs daļās un viņš nezin, ko darīt. Ja? Viņš sarkst, viņš nezin, ko pateikt, ja? bet viņš viņu mīl. Un uh, šī spontāna mīlestība pret dievmāti, protams, ka viņa var būt neveikla. Ja? Un šīs neveiklumā, nu es uzdrošināšos to pateikt, šī neveiklumā uh, Eh, piemērs ir piemēram eh, dziesma Piedod mums Dievmāte piedod. Jā. Viņa ir ļoti skaista. Viņu var dziedāt baznīcā, bet skaidri jāpasaka, ka nu, liturgiski viņa nebūtu, vai teoloģiski viņa nebūtu pareiza, jo piedod grēkus tikai Dievs, ja? bet attiecību uz Mariju nu, šeit mazliet citas attiecības. Bet Tas ir spontānas mīlestības piemērs. Ja? Kad cilvēks varbūt nebija attiecīgas formācijas, bet mīlestība bija un šī dziesma tika sacerēta. Un tas ir ok. Tas nenozīmē, ka tas ir uzreiz ir slikti. Ja? Baznīca ir daudz sliktākas lietas nekā neveiklas dziesmas, kuras ir ļoti skaistas un veicina dievbijību. Bet katrā ziņā dievmātei starp svētajiem ir īpaša vieta, jo viņi ir īpaša loma mm, pestīšanas vēsturē. Nu, skaidrs pats par sevi, ka viņa ir ir dzemdējusi Kristu. Ja? Viņi ir tie vārti, caur kuriem notika šī Jēzus iemiesošanās. Un tāpēc mm, neapšaubāmi viņai ir īpaša vieta un dažas privilēģijas, bet nu, atstāsim dogmātiku dogmatikiem un mariologiju mariologiem, bet kad, lai mums pietiek ar to, ka tāpat kā visi pārējie svētie, Dievmāte jūt mums līdzi, viņa mūs mīl, viņa lūdzās par mums un par mums un ar mums. Tā es varētu to noteikt. Un ko? Ar šo mēs ar jums eh, noslēgsim un redzēsimies ar jums, ja viss būs labi, pēc divām nedēļām un turpināsim runāt par garīgas dzīves teoloģijas eh, pamatiem, un nākošais mūsu temats būs garīgas dzīves sakramentālā un liturgiskā dimensija. Es ļoti ceru, ka pēc divām nedēļām es nebūšu tik noguris kā, kā šodien, un ceru, ka mm, nebū, bū, būs mazāk hausa šajās lekcijās, bet no otras puses es ļoti ceru, ka arī šīs lekcijas tomēr bija noderīgas. Nu ko, līdz nākošajai reizei, darbie draugi, slavēts Jēzus Kristus! Atā! Paldies par uzmanību! Ceru, kaut kas jums kļuva skaidrāks. Līdz nākamajai reizei, jūsu priesteris Dmitrijs.